Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tasimim. Tilke ayatul kitabil mubin. Ta, sin, mim. Bunlar hak ile batılı apaçık beyan eden kitabın ayetleridir. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين Ey Resulüm! Sen onlar mümin kimseler olmayacaklar diye neredeyse kendi nefsini helak edicisin. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية آية فظلت أعناقهم لها خاضعين Dilesek onlara gökten bir mucize indiririz de boyunları ona eğilip kalanlar olarak inanmaya mecbur olurlar. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين Halbuki onlara Rahman'dan hiçbir yeni nasihat gelmez ki ondan yüz çevirici kimseler olmasınlar. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون Üstelik onu gerçekten yalanladılar. Fakat kendisiyle alay edip durdukları şeylerin haberleri kendilerine yakında gelecektir. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم Yeryüzünü görmediler mi? Orada her çeşit çift ve cinsten nice bitkiler yetiştirdik. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين Şüphesiz bunda Allah'ın kudretine apaçık bir delil vardır. Buna rağmen onların çoğu iman etmiş kimseler değildir. Muhakkak ki aziz, kudreti daima üstün gelen, rahim, çok merhamet eden elbette ancak Rabbindir.'' وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين Hani Rabbin Musa'ya o zalimler topluluğuna, Firavun'un kavmine git. Allah'a karşı gelmekten hala sakınmayacaklar mı diye nida buyurdu. قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون Musa şöyle dedi. Rabbim muhakkak ki ben onların beni yalanlamalarından korkarım. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون Ve göğsüm daralır. Dilim açılmaz. Onun için bana yardımcı olmak üzere Harun'a da peygamberlik ver. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون Hem onlar için benim aleyhimde bana isnat ettikleri bir suç da var. Onlardan birini hata ile öldürmüştüm. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkarım. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون Allah buyurdu ki asla sana bir şey yapamazlar. Şimdi ikiniz de mucizelerimizle gidin. Muhakkak ki biz aranızda olacak şeyleri dinleyiciler olarak sizinle beraberiz. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين Haydi ikiniz de Firavun'a gidin de deyin ki şüphe yok ki biz İsrail oğullarını bizimle beraber gönderesin diye alemlerin Rabbinin elçisiyiz. أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين Firavun dedi ki biz seni çocukken içimizde yetiştirmedik mi? ömrünün nice yıllarını aramızda geçirmedin mi? وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين Sonunda o yaptığın kötü işi de yaptın. O halde sen nankörlerdensin. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين Musa, ben bunu o zaman sonu ölüm olacağını bilmeyen kimselerden olarak yaptım dedi. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي حكما فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين Sizden korkunca hemen içinizden kaçtım. Sonra Rabbim bana hikmet verdi ve beni peygamberlerden kıldı. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل Sarayında yetişmekle başıma kalktığın bu nimet de İsrail oğullarını kendine köle edindiğin içindir. قال فرعون وما رب العالمين Firavun dedi ki, alemlerin Rabbi de nedir? قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين Musa, o göklerin ve yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Eğer kati olarak bilen kimseler iseniz bunu siz de anlarsınız dedi. قال لمن حوله ألا تستمعون Firavun etrafında bulunanlara işitmiyor musunuz dedi. قال ربكم ورب آبائكم الأولين Musa, o sizin de Rabbiniz, öteki atalarınızın da Rabbidir dedi. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون Firavun yine etrafındakilere size gönderilen bu elçiniz şüphe yok ki mutlaka delidir dedi. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون Musa, o doğunun ve batının ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Eğer aklınızı kullanırsanız bunu siz de anlarsınız dedi. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين Firavun, yemin olsun ki benden başkasını ilah edinirsen seni mutlaka zindana atılanlardan ederim dedi. قال أولو جئتك بشيء مبين Musa, sana peygamberliğimi apaçık bildiren bir şey, bir mucize getirmiş olsam da mı dedi. قال فأت به إن كنت من الصادقين Firavun, eğer iddianda doğru kimselerden isen haydi onu getir dedi. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين Bunun üzerine Musa asasını yere bıraktı. Bir de baktılar ki o apaçık bir ejderhadır. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين Ve elini koynundan çıkardı. Bir de gördüler ki o bakanlara bembeyaz parlayan, ışık saçan bir eldir. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم Firavun etrafındaki ileri gelenlere şüphesiz ki bu gerçekten bilgili bir sihirbazdır dedi. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون Sihri ile sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyuruyorsunuz? قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين Dediler ki onu ve kardeşini beklet ve şehirlere toplayıcılar gönder. Bütün bilgili, mahir sihirbazları sana getirsinler. Böylece sihirbazlar belli bir günün tayin edilen vaktinde bir araya getirildi. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون Halka da siz de toplanıyor musunuz? Haydi hemen toplanın denildi. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين Ve yine umarız ki galip gelenler onlar olur da biz de o sihirbazlara uyarız dediler. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين Derken sihirbazlar geldiğinde Firavun'a eğer galip gelenler biz olursak şüphesiz bize elbette bir mükafat var değil mi dediler. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين Firavun evet hem o takdirde doğrusu siz elbette bana yakın kılınmış kimselerden olacaksınız dedi. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون Musa onlara siz göz boyamak üzere ne atacak kimseler iseniz atın bakalım dedi. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون Bunun üzerine onlar iplerini ve değneklerini attılar ve böbürlenerek Firavun'un şerefi üzerine yemin ederiz ki muhakkak galip olanlar elbette ancak biziz dediler. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون Sonra Musa asasını bıraktı. Bir de baktılar ki o onların uydurmakta oldukları şeyleri yutuyor. فألقي السحرة ساجدين Sihirbazlar bunun asla bir sihir olmadığını anlayıp hemen secdeye kapanan kimseler olarak yerlere atıldılar. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذ۪ي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين Firavun ben size izin vermeden ona iman ettiniz öyle mi? Şüphesiz ki o gerçekten size sihri öğreten büyüğünüzmüş. Ama ileride elbette göreceksiniz. Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi kesinlikle asacağım dedi. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون Onlar ise Dediler ki zararı yok. Çünkü biz Rabbimize dönücü kimseleriz. İnna natma'u en yagfir lana rabbuna hatayana en kunna evvelel mu'minin. Doğrusu biz bu mecliste iman edenlerin ilki olduğumuzdan Rabbimizin bizim için hatalarımızı bağışlayacağını umarız.